Byłem tam i Basti i kolega być na mnie wkupiony, ja powiem byłem zierany, ha ha ha ha ha, no teraz mi go powiem, ja byłem zierany, a ty nie, więc się nie unoś, bo też lubicie, ha ha ha ha ha ha, tak się spije z ciebie i ty nie, nie, nie, zmięcisz mi chuja, zmięcisz mi chuja, zmięcisz mi chuja, <laughs> zmięcisz mi chuja, zmięcisz mi chuja, zmięcisz mi chuja, proszę was, zmięcisz mojego chuja, zmięcisz, tam dam, dam, zmięcisz mojego chuja, <laughs> zmięcisz mojego mojego chuja zmięcisz, to da da dam, zmięcisz mojego chuja, chuja zmięcisz mego. mojego chuja zmięcił ktoś. Mówię wam, było tak fajnie, że nie pamiętam jak to było, bo ktoś chuja mego zmięcił i tak mi w głowie zamęcił. Mówię wam, mówię ten, się na swojej robocie, ale co ty było, póki nie zdradził mnie w twojej znacie. Oje, oje, oje, oje, wsadził mi w dupę to coś i powiedział, to jest ktoś, kto ci pomoże uciec od troski, problemów i dawnych... I... Proś, słuchaj człowieku, będzie ci przyjemnie, ja ci Patrz, mówię, nie będziesz nadaremnie. Słuchaj człowieku, będzie ci przyjemnie, bo ja ci mówię, nie rób tego nadaremnie. Nie rób tego, nadaremnie, nie rób tego, mówię ci, nie, tak, <laughs> rób tak, tego. Nie rób tego. No, no, <laughs> I love you.